Corax kai office. Corax trophes aporon hos etheasato of in entini euelioe topoe e coi tuton cataptas herpase. Tu de epistrafentos kai da contos auton apothneis ken mellon efe. Allegoge deilaios hostis toiuton hermaion heureka ex hu cae apollumai. Hutos ho logo lectheie an e pandra hos dia thesauru heuresin cae peri soterias e kindyneusen.